من يحمل أفتك بلسانه يفهم القول فيسوق أمري إلى الله إن الله بصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسنبنا محمد وآله وصحبه أجمعين فمن بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعده أيها الإخوان فإن أثقل الحديث كتاب الله فأثقل الهدي حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ve la katiben ve la alifa. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ Aziz ve muhterem kardeşlerim, allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktar Ramudül Ahadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamadan önce evvelinde hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu baki için ve onun cümle ağır ashab, esba ve ahbabının ruhları için sahil enbiya ve müslim ve cümle evliya Allah'ın ruhları için eseri tevhid edilmiş olan Gümüşhaneli hocamızın ve kendisinden tevhid aldığımız Muhammed Zahid-i hocamızın ruhu için bu hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve ulemanın ruhları için. Müslümet ibadeti ettiğimiz bu dersi yaptığımız şu mescidin yapılmasına sözsüzler rahat görünme hale gelmesine emeği geçmiş olan yardım etmiş olan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelmiş olan Türk kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhları için ve hayatta olan büyük müminlerin Mevlamızın rızasına uygun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine muvafık yaşayıp huzuru Rabbin yüzdesi sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmamıza sebep olması vesile olması için bir Fatiha, bir İbdat-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Makbun etmenin 78. sayfasından okuyoruz. Geçen hafta en baştaki hadis-i şerif geçmişte okumuştuk. Eslah ve değil. İyilik ve lem tekün emiren ve la kâtiben ve la arife. Felah buldum ey müstandık. Eğer emir olarak ölmediysen veya katip olarak ölmediysen veyahut arif olarak ölmediysen. Bu sözlerden anlaşılıyor ki bu meslekler tehlikeli mesleklerdir. Bunlarla meşgul iken insan çok veballer yüklenir, o zaman işi zor olur. Bu Kudüs Müstah İbn-i Ma'adî hükmü takdir şeyleriyle devretmiş Efendimiz sevgi ifade ediyordu ve Ahmet dedi Ahmet gitti veya Ahmet diye yazıyoruz. Veya Mehmet diyoruz. Sevgiden dolayı değil mi? Mehmet, Mehmet diyoruz. Araplarda da böyle bir adet var. İsmi tasgir yani küçültme e, ya şey, da şey, sigası ile söylemek sevgiden. Karşısındaki zata iltifat yolu sevgisini göstermek maksadıyla ey müstamcık diye hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Bu değil müstamcık manasına geliyor. Adı müstamcı Mâcid Kerim radıyallahu anh demek ki eğer emir olarak ölmediyse selah buldu. Kimlerin selah bulduğunu Kur'an-ı Kerim'de soramıyor. Kad eflehal mevhudun ellezine hum fi salatihim kasiyon diye hani hadis-i şeyde sıralanıyor ayet-i kerimelerde. Selah bulmak yani insanın, insanın tehlikelerden emniyette olup efendim e, kurtulup, sıyrılıp rahata, huzura, necata efendim kurtuluşa ee, selamete ermesi manasına. Selamete ki olmak tehlikeli. Biliyorsunuz emir de lazım. Emirsiz olmaz. Hatta üç Müslüman bir yola gitseler mutlaka İslam'dan bir tanesini sen bizim emirimiz olduğunu seçmeleri gerekiyor. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki içlerinden Allah'ın kitabı en iyi okuyan, yani manasını en çok bilen, Kur'an-ı Kerim'e en aşina olan, ona, onlara imamlık etsin. Arkasından da buyuruyor ki Efendimiz, فَاِذَا اَلَّهُمْ فَاِذَا اَمِيرُهُمْ Şu imamlık etti mi? Artık emir de onların emiri de olur aynı zamanda. İşte buradan da anlaşılıyor ki bir kere imamlığa geçerken Kur'an-ı Kerim'e en vakıf insan geçecek öyle. hafız olacak, manasını bilecek, dinde fakir olacak yani. Akra'uhum en Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan yani en iyi bilen, en derinden onunla meşgul olmuş kimse demek. Bu gaye ne? Biz hayatımızı neye göre tanzim edeceğiz? Gaye çok sade. Herkes anlar yani tasviri olmaz, bizim yok. Efendim, e, yaşlı, genç, tecrübeli, tecrübesiz, efendim, tahsilli, tahsilsiz herkesin anlayacağı kolay idare sahibidirler. Allah'ın rızasına uygun yaşamak. Bu kadar kolay. İlahi, emre, maksudi, rızake maksudi demiş büyüklerimiz. Bu cümleyi söyleyin demiş. Yani öyle, söyleye söyleyin içinize çirkin diye. Yoksa ilk başta bazı ahiret kimseler hocalarına gitmişler, boyun vermişler. Hocamız siz bize böyle diyorsunuz ama biz bu sözü söylemeye utanıyoruz. İlahi, emre maksudi. Ya Rabbi maksudum sensin, ben seni kastediyorum, sana tevekkül etmişim, sana önemlisin. Şey. Devlet aşaması oldu. Ben sana özel istiyorum. Böyle değiliz hocam. Bu durumda değiliz. Bu kadar olgun insan değiliz. Utanıyoruz bundan söylemem Mevla'ya. Yok siz söyleyemiyoruz. Yani o öyle olduğundan değil, böyle olmaya yol olsun diye. Öyle öyle alışasınız diye. Maksadımız ne olacak? Kastımız, sevgimiz, aradığımız, istediğimiz, hedefimiz ne olacak? Allah-u Teala Hazretleri'nin rızası. Başka her şey boş olur Onu öldürmemiz Bu kainatın sahibi o, bizi yaratan o, bizi yaşatan o, bizi öldüren o, efendim öldükten sonra da huzuruna getiren o, efendim hesaba çeken o, cezalandıran o, mükafatlandıran o, her şey o. Onun için her şeyimize aklımız varsa, biraz bizleri etrafımızda olan şeylerden bir şeyler çözebiliyor isek, şey. biraz bize gelenin nereden geldiğini, gidenin niçin gittiğini biliyorsa, o zaman böyle olması lazım. Allah'a yönelmemiz lazım, Allah'ın rızasını düşünmemiz lazım. Görüyoruz, yatıyorsun. Ekmek evden, su gölden yatıyor. Para geliyor, rahat, efendim bilmem e, yiyorsun, içiyorsun, sıhhatin yerinde, aklın yerinde. Bunları kim verdi sana? Şu hatta yeri, yeri bakalım. Bir gör bakalım sıhhat ne kadar kıymetli bir şey. Şu fakir mahallelerine bir dolaş bakalım. Zenginlik ne kadar güzelmiş, ne kadar rahatmış. 45 sene beklenirken güzel. Bak bunun farkında bile değilsin ama radyo dersi yapıyorduk biz bundan birkaç ay evvel. Soğuktan çekil çıkıyoruz. Dersin sonuna dersine duramıyorduk yani. Elhamdülillah Allah razı olsun. Bak kardeşlerimle efendim yaptılar, yetiştirdiler. Karabiberler yandı, bir Dışarı çıkmak istemiyor insanınca. Eve gidip bakalım şu soba yanmayan evlere bir, bir dolaş bakalım. Evler mosmor olmuş, yüzleri mosmor olmuş, dudakları morarmış, o çocuklar şeyleri görmeden Ayağından pabucundan, efendim çorabı ıslanmış, parmağının ucu sızlayan insanların halini bir anlamasan o zaman bilirsin ya Rabbi. Ben, ben kimim ki bu kadar böyle nimetleri bana verdin? Hiçbir yardım yok. Demek ki ben? kereminden vermişsin. Çok cömertsin. Yoksa ya Rabbi benim başıma taş yağdırsan ceza gider. Bu kadar iyi bir insan değilim ama bunların hepsini nasip etmişsin, vermişsin ya Rabbi diye insan nimetin kadrini, kıymetini bilir. İlahiyen de maksudu, öyle zaten maksudu bize çağrılır. Ya Rabbi maksudu sendin. Ben senin rızanı istiyorum Ya Rabbi diyecek. Peki Allah'ın rızası nereden bilinir? Nasıl bulunur? Allah'ın emrettiğini tutarsın, ötek ettiğinden kaçarsın. Bu kadar kolay. Sözünü tutarsın. Buyur Ya Rabbi. Ferman senin, sözün senin kulunum. Emret. Nasıl istersen öyle olsun. Namaz kıl. Baş üstüne Ya Rabbi. Oruç tut kulum. Baş üstüne Ya Rabbi. Senin e, emrettiğin için Evde ekmek var, su var, yiyecek var, yiyecek var. Herkesten vazgeçtirdik diyor. Hareket başlıkla yaratıyor. Orada zahmetlere, sorulara, topraklara katlanacağız. Evet, Arabistan'ın sıcağı sıcak bir meşakkatı varmış. Arada şöyle bir vereceğiz. Kur'an'dır, <clears throat> başlıkla yaratıyor. Canını ver, malını ver, hepsini verecek insan. Peki bunları nasıl öğrenecek? Bunları hocadan öğrenir insan, hocadan. Onun için en kıymetli kimse hoca oluyor. Neden? Herkes paralık peşinden koşuyor. Vurur mu bu para? Çıkart cebinden, ısır bakalım ondan öyle bir tadı var. Hocam para öyle yenmez. Nasıl yenir? E parayı alırsın, gidersin çarşıdan pazardan ne istersen alınır. Ondan veriliyor bu para. Ha, demek birçok sevdiğin şeyleri alma, ulaşma, vesile olduğundan söylüyorsun parayı öyle mi? Biz de parayı açık Tabii hocam ya onu, onu akıl edemedim, anlayamadım. Anladım anladım da ben de sana şunu anlatmak istiyorum. Demek ki asıl gayeye götüren vasıtalar gaye çok yüzeyse çok güzelse onlar da kıymetli oluyor. Onların kıymeti de oradan geliyor. Yoksa senin benim gibi bir farkındasın. iki gözü var, iki kulağı var, eli var, ayağı var, dış görgüsü aynı ama ilim var. Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamını biliyor. Yolunu biliyor, sana gösterecek. Kıpır Neden? ona sarıldığı zaman, onun eteğini tuttuğu zaman cennetin yolunu öğrenip de cenneti bulacaksın. Gaye o. Yoksa orada işte artık artık insan, o da öyle gidecek. Faniye bel bağlar mı? İnsan faniye takılır kalır mı? Kalmaz ama gayeye götürecek. Onun için hocalardır esas <laughs> olan. Onun için hoca, onun için yani esas olan bir ilmidir. Allah'ın emrini, yasağını öğrenmektir. Onu nereden öğreniyorsa hocadan öğrenir. Kitaplar her şeyi insana kapsıyorlar. Okursun, takılır kalırsın. Buyur bakalım, çalış. Hadi takıldığın noktayı çöz. Yanlış karar verir insan. Yanlış anlayıverir. Çözemez. Bir alim bir kimseye söylersin, yok evladım, onun manası öyle değil. Burada bu bilinen şu manaya kullanılmışlar biter. Ay Allah hocam ya. Yakındaştım bunun peşinde dolaştım. Bir türlü çözemedim. Allah razı olsun. Tamam şimdi maden yerine oturdu derim ben. Onun için öyle bir hoca buldun mu efendim elini eşeğini bırakma. Böyle yapmış. Allah'ın yolundan verir. Tamam. Feyza emmehum sözü emiruhum. Sen onu bana getiriyorsun. Buyur hocam. Sen Allah'ın yolunu iyi bilesin. Ayetlerini, hadislerini iyi bilesin dinimizin. Sen namazı doğru düzgün bize kıldır. Yalan yanlış iş yapmayalım Rabbimizin huzurunda. Efendim sen bize reis ol. Gel ön tarafa imamlık yap. İmamlık gitti. Sonra, sonra olmadı. Sen onu imam ettin. Ondan sonra alaşağı ediyorsun. Namaz kılınca herhalde sana, sana benim şey, itibarım. Ondan sonra itibarım yok. Bak şimdi çek bir kenara ne yaparsan yap. Bir bakalım bir kenara. Ben parayla cebimde paralar var. Patronum ben. Ağırım. Ben kim oluyordum ne hoca Fatih? E beni söylemiyordum. Öyle olmadı. İlla ennehum sehre emiruhum. İmamlık etti mi emiridir. Sözünü bileceksin o zaman. Madem en akıllı, en bilgili olanı emire getiriyorsun, ondan sonra da sözünü bileceksin yolda. E yolda bir üç kişiden bir tanesi emir olunca, tabii Müslümanlar hep teşkilatlı olacak. Bak biz burada her birimiz Allah size namaz kıl demiş. Bir başka tarafa dönsek terlerimiz karmakarışık olurduk. Herkes kendi başına namaz kılsaydı, bir şeyler okusaydı, ezanlar okusaydı olmazdı. Bir intizam var. Dışarıdan diyor ki ezan okuyor. Müezzin kahnet getiriyor. Efendim imam öne getiriyor. Geriye arkasına el cemaat-i müslümin saflarını düzeltsin bu intizam işidir diyor. Öne çıkarırsa biraz geri git diyor. Geride kalarak kardeşim sen biraz öne gel diyor. Böyle çekilmiş gibi muntazam olmakla dikkat ediyor. Herkes sağına soluna ayağının ucuna bakıyor. Neden? İntizam var. Düzen var. Onun için her Müslüman grubunun olduğu yerde de bir emir olacak. Olacak ama çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok vebali. Sen o kadar insanın başına geçsin, onlar da dininin emirlerine uygun olarak Allah'ı ekber diyor, Allah'ı ekber diyor. Şimdi Allah'ı merhamede Rabbena verir. Allah'ın öğretmen her şeyde uyuyor bak. Öteki ölmüyor de her, her şeyde uyuyor insan ama ya yanlış yere götürürse, ya yanlış işler yaptırırsa, o zaman felaket bir şey. O emniyetin çekeceği var ahirette. O, o emniyetin ahirette çekeceği var. Onu yakasını yapışacaklar diye ayarlar. Gel bakalım. Gel buraya. Söyle bakalım sen emirdin demek mi yaptın? Allah'ın emirlerini öğrettin mi? Ahkamını tatbik ettin mi? E, Maiyetin beklere sefakat gösterdin mi? Sen kendini onlara hizmetçi bildin mi? Yoksa sen emirlik koltuğuna oturup ötekilere hizmetçi gibi e, kapıyı şaklatıp elçelerinde efendim kullandın mı? Hadi bakalım ne etrafına? Bak şu kadar talebe hani okuyacaksa okutturdun mu? Şu kadar bizden işe hacı olacaksa yaptın mı? adam pişman olacak emin olduğuna. Keşke ya bir geçti kenarda otursaymışım tabi olsaymışım daha iyiymiş böyle meşru olacağıma. Çok da başıma ne kadar tezat geldi diye kısmamış diğer insan. Onun için böyle diyor. Yani insan olmak içinde de bir nefis var ya, bu nefis nefis baş olmak ister. Alkışlanmak ister, toplamlanmak ister, kıyaslanmak ister. Hep öyle şey ister. Bir kenarda hor gördüm, gittin mi bir kenara? Ooo! En yakın dostun düşman olur, bir kutubu söyleyiver. Ben de arkadaşıma bilemedim cahilim, cahilliğin nefesini geçti de demiyorum da o zaman daha cahilim. Kardeşim dedim ben seni seviyorum, sen de şöyle bir kusur görüyorum filanciyi hani ben dedim. Samimiyetle dedim, ben biliyorum yani, öyle bir başka bir sebepten değil. Açtı ağzını yıldı gözüne, neler söyledi. İşte sen de şöyle bir şey böyle, ya onda böyle gitmişsen, siz niye bana söylemedin bunu, ben şimdi söylüyorsun. Niye birine söylüyorsun? Ağır geldi nefsine. Benim ona söylediğim şeyler ağır geldi. İnsanoğluna ağır gelir. İnsanoğlu küçükken nasıl vakti geçer? Nane şekeri, horoz şekeri, elma şekeri, kefen helvası, kağıt helvası böyle geçer. Midesine. Boyuna, çocuğa surata götürür. Yani, dikkat alır. Bilmem. Böyle geçer. E biraz daha delikanlı olur filan. Bizim çocuk büyüdü, bizim kız büyüdü. Ondan sonra evlendirmek maksat, evlenmek maksat. Tabiat öyle. İnsanoğlunun yaratılışıydı. Evlendirilsin, tamam o işte bitti, şey, düğün oldu, tamam ev baş sahibi. Kirada ise ev sahibi olmak ister. Efendim çoluk çocuğu olur, doyururken şey mallı ev sahibi olmak ister. Ya biraz param olsun, bak çoluk çocuğum da var, bu çocukların hali ne olacak? Bunlar büyüyünce bunlara şey lazım. Şimdi gelsen kızlara başlarlar, şehir hazırlamaz oyalanıyoruz, oyun yapılır, bilmem şeyler, çarşaflar kenara konulur, sandıkta. Daha ya dört yaşında o olsun sürer atıp getiriyoruz, çarşıdan bunlar alınır mı? Duruşlar bakalım, sandığa iki şeyler böyle, böyle gider. Mal. Ondan sonra mal veren, sen al işte, bu sürülen malı var. Şimdi tarlası var, evi var, parkı var, arabası var. Bu sefer de şey işte, ya biraz da şöyle bir herkes, herkes bana intibar etti. Bir dükkana gittim, Sürbi Ocağı'nın yarısı kadar dükkan, dolu ağzına kadar mal, zengin. İşte benim de öğrenci hoca olduğumu, ah dedi, okuyamadık dedi, bir üniversitede okusaydım, tahsil yapsaydım filan dedi. Ben de dedim ki, ne yapacaktım tahsil yapsaydım, ne olacaktı? İşte iş kazan tutturacaktım, para kazanacaktım. Kazanmıyor musun şimdi? çok kazanıyorum ama ne de ah bir tahsilim olsaydı. Yani nesli şey istiyor, beğenilmek istiyor, alkış istiyor. İlkokul tahsilliyim diye utanıyor. Parası var ama bu sefer şey istiyor, başkasından itibar istiyor. O itibarı kazanır, biraz mevki makam sahibi olur. Aa bizim mahallenin etrafındandır, ağacındandır filan denilir. Bu sefer de baş olmak ister. Başkasının başlığına tahammül edemez. Benim de bir başka baş olmasını istemez. En büyük baş ben olayım der el ele geçmek ister. Şeytan böyle insanları aldatır, aldatır, aldatır, aldatır. Ömrünü sonuna kadar oyalar, geçer gider. Onun için insanların içinde bir hubbu riyaset derler, hubbu cah derler, baş olmak arzusu vardır. O arzular da insanlara çok kavgalar, gürültüler yaptırır. Birbirlerine çekişirler, rekabet ederler. O grup tutar, etrafından birkaç insanı kandırır, birlikte birkaç insanı kandırır. Bu sefer başlarlar, bu riyaset var ya içinde, reis olmak sevgisi var ya, aşkı var ya, reis ben olacağım, ötekisini teferleyeceğim, ben yalnız kalacağım. İki tane genç horozu karşı karşıya çıkartırsak ne yapar? Tüylerini kapatır, birbirlerinin karşısına geçerler, ölçerler, biterler birbirlerini, saldırırlar birbirlerinin üstüne. Birisinin eli kopuncaya kadar, efendim e, başı kan içinde kalıncaya kadar, ürküp öbür tarafa gidinceye kadar, ötekisi artık ortada dolaşır, horoz tek kaldı. İnsanoğlu da böyledir. Allah çok vebalidir. İşte öyle kendi arzusuyla emirli plan yaptı mı ahirette kendi keyfiyle nefsiyle hareket etti mi çok ceza, cezalar gelir, çok veballer gelir. Bütün o küllükün rahim ve küllükün mesulün anzaiyeti. Hepiniz çobansınız. Hepiniz sözünüzden sorgu suale tabi olacaksınız. Hepinize soracaklar sürünüz. Yok hocam ben çoban değilim, ben devlet dairesinde, belediyede memurum. Hayır, sen de çobansın. Senin de hanımın yok mu? Var. Çoluk çocuk? Var. onlardan soracak Cenab-ı O sürüyü nasıl gittin? İslam'a göre mi gittin, gayri İslami mi? Günahları olsa e, salıverdin, sevaplardan mı gitti? Onu da soracaklar. Hocam ben 20 tane işçinin başında kol başıyım. İşçilerin reisi. Onu soracaklar. Adaletlerini yaptın, adaletlerini yaptın. Hocam ben filan bir yerde kaymakamım. Oo, kim bilir. Bütün kaymakamlığın işlerinden sana sorgu sual var ahiret. Şunu şöyle yaptın mı, bunu böyle yaptın mı, yetimin hakkını kolladın mı, efendim, dulun hakkını kolladın mı, vazifeni güzel yaptın mı, ümmete güzel hizmet ettin mi? Hocam ben valim, o senin daha büyük vebalim var. Hocam ben devlet başkanım, daha büyük vebal. Yükseldikçe vebali artar. Allah idarecilerimize acısın, hakkı göstersin hak yolda yürüsün, böyle ahirette perişan olmasınlar. Yakalarından sürüklenip yerden yere çalınmasınlar. Çünkü bu dünya nihayet olsa olsa 70 sene, 80 sene filan olur. Ondan sonra ebedi bir hayat var. Orasının berbat olması çok fenadır. Allah herkesi kurtarsın, ne diyelim? Korkmayın yani Allah'ın cenneti o kadar geniş ki herkese yer var. İstersen herkese yer var. Hani aman çok kalabalık olursa benim yerim azalır filan diye bir şey yok. Herkes böyle herkesin görmesini istiyoruz biz cennete. Herkesin cehennemden kurtulmasını isteriz. Hatta kafirin de Müslüman olmasını isteriz. Keşke aklını başına toplasa da tek zavallı şu iki paralık dünya hayatına aldanmasına kelime-i şehadet getirse, efendim hac yola girse de Müslüman olsa cennet kazansa yazık değil mi? Çatır çatır yanınca süteye yağları çıkarır, şey yaparak. Kebap olacak cehennemde. Keşke Rus'u da Müslüman olsa, Amerikalısı da Müslüman olsa, keşke bilmem şu da olsa, bu da olsa. Herkesin şey sorunu isteriz yani. Neden? Onlar benim kardeşim. Babamız Hazreti Adem'den kardeşiz onlarla maalesef. İşte onlar yanlış yol tutturmuşlar, öyle gidiyorlar. Yani o kardeşlerimize acıyor. Keşke akıllarını başlarına toplasalar da hak yola girselerdi diyor. Bu demek ki emirlik sormuş. Öbürü de o zaman ben emir olmam. Birisi bana emir ol dese bile kaçarım. O da yok. Yani şurada sana herkes istedi de sen olacaksın dedi mi Allah o zaman bir yardım da eder. Ya Rabbi sen bana yardım eyle ben bu işi güzellikle yapayım. Yüz aklıyla yapayım. Senin rızana uygun yapayım diye. Söz versin Allah'a. Gece gelişirsin olur. Barbireden herkes kaçsa bu sefer işler yüzüstü kalır. Yani burada bu işin tehlikeli mesuliyeti vebalilik olduğunu gösteriyor. Ama sahabe-i kiramın en büyüklerinden, iyiliğinden, yüksekliğinde, cenneti bozduğunda şüphe olunmayan kimselerden de emirlik yapmış kimseler var değil mi? Demek ki yapılacak. Ama onları ne olarak yapalım, dikkatli yapalım, güzel yapalım. O sahabe-i kiramdan birisi bir yere vali olmuş. Buyur demişler vali konağına, geç otur. Yok dedi, bana şuradaki kulübe yeter. Mütevazi bir kulübede kalmış. E buyur size bir şeyler giyin. Yok bana bu üstündeki kıyafet yeterdi. Sahabe-i kiramdan, Peygamber Efendimiz'den almış dersini terbiyesi. Bir gün tüccarın birisi oradan geçerken malını indirmiş, çuvalda süpürge bakmış etrafa, görmüş bir adam, gel buraya demiş, gelmiş. Yırtmış bir çuvalı demiş, yüklenmiş. Parası var ya adamın. Parası var. Çuvalı çekildi verecek yani ne, ne var? Ne isterse verir. Pazarlık yapmaya da üzüm görmüyor. Ne kadar para isterse verir. Parası çok adamın. Ama o önde adam arkada giderken sağdakiler, soldakiler Selamu aleyke ya emir el mü'minin. Selamu aleyke ya emir el mü'minin diyorlar. Afallamış dönmüş. Havalı diye kullandığı adam o şehrin varisi. Kıyafetinden anlayamamış. Evet, sırmalık giyinmiyor ki. Sırmalık giyinmediği için mütevazilik yani. Belki de yamalıydı elbisesi. Yamalı halinde hamallık yapacak bir kimse sanmış. Ama efendim demiş, özür dilerim beni affedin ben bilemedim sizin vali olduğunuzu indirin şu anda. Yok biz ağzımız işi sonuna götürürüz. Nereye götüreceksen, nereye istiyorsan oraya kadar getirir. Öyle yaşamışlar yani. Onların hayatlarını okuyacağız, ibret alacağız. Nasıl yaşadıklarına bakacağız, hayata nasıl bakmışlar, nasıl yaşamışlar. Allah böyle olmayı nasip etsin cümleye. Vela kâhit eder. Kâhit de olmazsan felah buldun. Ha, demek ki kâhitlik de vebal değilmiş. Tabi kâhit çok geniş bir kelime. Her şeye girer yani. İnsan tek başına yazı yazarken de bu gruptan mı? Değil, bu devlet hizmeti olan bir kâhitlik. Yani yazıyorsun, efendim, filanca insanın işini eksik yazarsan o mağdur olacak. Fazla yazarsan hazine mağdur olacak. Devletin işlerinde veballi bir mevkide yazma durumunda, kaydetme durumunda olan bir kimse. Ee, onun da vebali var. Titrilecek. Aman devletin hakkını e, kaybettirmeyeyim, aman şahsın hakkını şahsa verdim. Bir fıkra anlatıyorlar. Yani şahsın hakkı öbür şahsa gittiği zaman ne olur? Hoşuma gitti benim. Bilmiyorum olmuş mu olmamış mı ama yani ibret sayılır bir şey. Bir şehir varmış, bir köy varmış eski zamanda kasaba. Oranın ahalisi temiz kalpli insanlarmış. Çok temiz. Başlarına birisi gelirmiş. Eğer rüşvetçiyse bir kadın, tayin oldu kadın, hakim efendi geldi oraya, rüşvetçi. Evet. Dua ederler, ya Rabbi bu adam rüşvetçi, defolsun diye, bir bela gelir, defolu gider. Yani duaları tutarmış. Onu için oraya kadı gitmemeye başlamış. Neme lazım? Bir rüşvet alırız, başımıza felaketler yağar diye rüşvetçiler bilemiyor. Kadılık makamı boş. Bir rüşvetçi herif varmış, demiş ki ben giderim oraya. Ya başına yıldırımlar yağar, o ahalinin duası maktul. Oraya gitmiş. Gittikten sonra ey ahali demiş, lazım olsa herkes birer yumurta alsın gelsin demiş. Herkes bir yumurta almış gelmiş, Kore'ye demiş, koymuşlar. Biraz içeri girmiş çıkmış Lazım değil. Şimdi e, herkes yumurtasını alsın gitsin dedi. Yani herkes üstüne imzasını mı attı yumurtasını? Nereden bulacak? Herkes bir yumurta aldı gitmiş. Ama kimisi kaz yumurtasıdır, kimisi tavuk yumurtasıdır, kimisi çift sarılıdır, kimisi tek sarılıdır, kimisi cici e, pirisin yeni yumurtasıdır, kimisi koca e, anaç tavuğun yumurtasıdır, kimisi tazedir, kimisi bayattır. Şimdi Herkes bir tane aldı ama yumurtalar eşit ki. Birinin hakkı ötekisine geçti. Ondan sonra başlamış rüşvet yemeye, başlamış haksızlık etmeye. Ahali gene alıştığı gibi dua ediyorlarmış. Bu da defolur gider diye bakıyorlar gitmiyor. Birbirlerine hakları geçtiği için artık duaları tutmamış diye öyle bağlıyor fıkrayı. Onun için hak, hak geçirmek çok şey yani. Bir fıkra ama dikkat etmesi lazım insanın. Kâsiplik de mesuliyettir. İki kimse arasında borç alacak vesaire yazı veriyor. Olabilir. Devlet işi, planda dairenin efendim mahkeme cüssesinin şusun busun işte çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde mahvolur insan. Öyle bir vazife almazsa felah bulur. En iyisi zayıf insanların öyle işlere aklı ermeyen insanları sokulmamaları. Birisi de arif diyor. Arif de bir manen ve ins ve nakif bir topluluğun, bir kabilenin efendim asıl kabile başkanının hemen altında mevki o kadar yüksek değil ama selahiyetli bir kimsesi ki merkeze oradan haber getiriyor, malumat veriyor. Merkez ona sorabiliyor. İşte böyle arif denilen aşağı yukarı mehlik, vekil, efendim, reis muavini filan durumunda bir kimse. Tabi böyle bir kimse de verdiği haberlere, malumata göre işler yapılacağı için o da vebal oluyor. Bütün bunlardan çıkan devlet işleri, başka kullarla ilgili işlerle meşgul olan meslek sahipleri tehlikededir. Aman dikkat etsinler, vazifelerini çok güzel yapsınlar. Eğer biraz öyle şey varsa, kendilerinde zaaf hali varsa, en alası kendi özel işiyle meşgul olup da o çeşit mesuliyetlere bulaşmamaktır. Eskiler derler ki, padişah devlet olur yani. Ha, o bereketten daha büyük bereket olur. Allah'ın haddi seviyesinden bir haddi seviyeyi ikame etmek. Allah ne buyurmuş? Şunu yapmayın. Yaparsan önce şu cezayı Başka ne buyurmuş, şöyle şöyle olmasın. Yapılırsa ne olacak? Şu cezayı verir. Ee, acıdım, öyle şey yok. Öyle hıskım, şey ifade fesat Allah'ın cezasının tatbikinde hırsıya merhamet ve şefaat olmaz. Sakın, sakın öyle merhametini tutmadı diyor Kur'an-ı Kerim emrediyor. Ceza, ceza, ceza, nizam-ı alemin devamı için şarttır. Cezasız, mükafatsız, nizam girmez. Hak verir cezası çekecek. Bakın hapishaneler idamlar oluyor, değil mi? Çeşit çeşit para cezaları oluyor. Trafikte kırmızı ışıkta geçiyorsun, polis gel, şuraya yarat diyor, ver ehliyetini, ver ruhsatnameni, ruhsatlık cebinde rapora, adın ne, plaka numaran ne, tıp geçiyor makbuzu veriyor. Neden? Hocam sorma, kırmızıda geçtim de bir ceza. Bak, demek ki her yerde ceza oluyormuş. E neden veriyor bu cezalar? yapılmasın diye. Suç işlenmesin diye, suçun cezbelisi bir şey, yani sırtların engellenmesi için. E Allah'ın emirlerinin yürümesi için de cezalar istedi, cezası başına, evde istedi, cezası başına, her birinin cezası var. E bu cezalarda o hatırlık insan, evet gidelim söyleyelim kadı efendiye affetsin, öyle şey yok. İnsanlar zararı bile olunmaz. Çok büyük günah. Öyle şey yok. O emir tatbik edildi. Öyle oldu mu o sıcak ülkede düşünün kütlesi yağmur yağıyor bereketli her taraf yağıyor. Ondan daha büyük bereket geliyor. Aslı Allah'ın emirlerini, yasakları çiğnendiği zaman ceza verilmediğinde haddi şer'i, hududu şer'iye tatbik edilmediği zaman bereket gider. Hayır zaman yağmurda arama. Bak Avrupa'da görülmemiş kış varmış. Bilmem kaç seneden beri görülmemiş kış. 3 metre olmuş kar. Bilmem kişi ölmüş. İki sene önce de 200 yıldır görülmemiş sıcaklar olmuştu. O yemyeşil Almanya sapları sararmıştı. Ormanlar kurumuş. Çimenler kurumuş. Bak Allah cezayı verdi Veriyor. Her şey Allah-u Teala Hazretleri'nin elindedir. Onun için sen onun emrini tutarsın. Allah'ın emirlerini, yasaklarını, cezalarını tasdik edersen hayır bereket ya o derdi. Hayır bereket ya bolluk, nimet, efendim, huzur, saadet olur. Yapmazsan sen bilirsin. İstersen yapma. Hem dünyada bereketsizlik, hayırsızlık hem ahirette ceza. Neden tutmadın Allah'ın emirlerini diye. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bak yeminle söylemiş, vallahi Muhammed'in kızı Fatıma çalsa eğer, bak kendi kızını söylüyor. Eğer kendi kızı isminin adını vererek söylüyor, o çalsa ona da cezayı verirdim, onu da elini keserdik buyuruyor. Öyle şey yok yani. Ona affettirmek yok. Hazreti Ömer zamanında bir kabile reisi çarşıda gezerken kalabalık olmaz mı çarşı? Müslümanın bir tanesi ayağına bakmış, Beyzadenin. Beyzadenin de zikirlanmış kabilenin içine vahim Nasıl batarmış ayağına? Gerilmiş bir tokat patlatmış. Ama delirmeyince şaşkın adam. İslam'ın verdi. Adamcağız aciz eskiden olsaydı sözlüğüyle kalırdı ama gidiyor Hazreti Ömer'in huzuruna. Diyor ki ya Ömer, ya Emir el Mümin'in kıyafet büyük adam kabile reisi, adamları var, şeyleri var. Beni çarşıda ayağına bastım diye tokatladı. Kabile reisi diye ona şey yapmıyor. Dur bakalım çağıralım, o bir itibarlı bir kabilenin reisidir. Yani işte filan öyle bir öyle şey yok. Madem o sana vurdu, vurmaması lazım. Ayağına kaza arabası, kaza arabası vurunca onun öyle kaldırıp da tokat vurması hakkı yoktu. Sen de ona aynı tokatı vuracaksın kısası. Adam bunu duyunca fırt kaçıyor şeyden, İslam diyarından Bizans'a gidiyor, irtidat ediyor. Tamam, en büyük belayı buldum. Ahliyatı mahvoldu, İslam'dan çıktı, kafir oldu, mürtel oldu. Güya Müslümandı, bir tokat yüzünden, tokat yemeyeceğim diye nefsimizden. E, bu kere nefsine uydu tokat attı, ikincisi kısa sonra arzu olmadı, kalktı, efendim kaçtı, dinden çıktı, mahvoldu işte bizden beri. Yani Allah'ın emri tatbik edilir. Öyle böylesidir, bu böyledir demiyor. Onun için hayır bereket oldu. Hiç umar mıydın sen Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme kaç kişi var ahalisinde? Cihanı var mübarekler. Yani kısa zamanda Hazreti Ömer zamanında İran devletini devirdiler. Paldır küldür devrildi, İran huzurlarına ilerlediler. Geldiler Kavkasya'ya dayandılar. Hadi bu taraftan Afrika'dan ta nerelere kadar gittiler. Kısa zamanda yani olacak şey değil. Neden olur? Allah bereket verince, hayır verince olur. Allah'ın emirlerine tutuyorlardı. O terk edebildi. Güvenemedi. Hiç kimsenin böyle bakıp da bir şeye benzetemediği insanlar imparatorluk kurdular. Yani herkes kendilerine itaat etti. İmparatorluk kurmadılar da her tarafa hakim oldular. Dört ülkesi kadar Müslüman ordusu İran ordusuna çıkmış. İran komutanı, İran şahı çağırıyor şeyi, Müslüman komutanını. Ya diyor bunlar Türbeleriz, bizden haberi yok. Bizim ne kadar kuvvetli olduğumuzu bile bilmiyor bu adamlar. Şimdi çağıralım, ordumuzun bir halini görün. Alıyor, gezdiriyor diyor. Şu kadar çadır, insan, bu kadar su. Filler yani tank demek o zamana göre. Veyahut artık zırhlı efendim e, bilmem kuvvetler gibi bile kıymetli şeyler yani. Karşısında ne yapabilir piyade insanlar, koca filler olunca? Filler görünüyor, zırhlı, efendim, silahlı insanlar görünüyor böyle. Dünya şey insan. Karşısındaki Müslümanlar da kimisinin bineği var, kimisinin bineği yok, kimisinin kılıcı var, kimisinin yok. Efendim derme, çarpma, nereden bulduysa zırhlı, zırhlı, basit böyle sanıyor ki onları gösterince şafak atacak korkuda. Diyor ki işte bak bizim ordumuz bu kadar kuvvetli. Sen diyor gel para filan istiyorsanız verelim de yani sen memleketinize gidin anlaşılan aç kaldınız da böyle ondan şey yapıyorsunuz. Diyor ki bizim hiç dediğim şeylerle ilgimiz yoktur. Müslüman olacaksın diyor. Allah'ın varlığını birliğini kabul edeceksin. Ya Müslüman olursun ya da İslam'ı kabul edince evvel kendine çarpışırsın. E bu kadar ordunuz var. Ne olursa olsun dönüyor geriye. Üç gün çatır çatır çatır çatır çarpışmışlar. Geri gitmiyor mu kendisi? Kumların arasında bir hazine bulmuş bir tane. Karşı taraf gömmüş demek ki öbürleri gittiler arasına. Hazineyi alıp götürüyor. Efendim, komutana veriyor. Kumların arasında buldum. Savaş esnasında. Al komutan. Sen diyor adını, kabileni, ismini, cismini bana ver de diyor. Seni Halide Ömer'e yazayım adını mükafatlandırsın. Diyor ki ben mükafatı buradan bekleseydim. Efendim maddi menfaat peşinde koşsaydım. Bunları getirir sana teslim etmezdim. Bana Allah'ın rızası yeter diye derim diyor. Böyle askerler çarpışmış onlarla. Üstün çarpışmış. Allah Allah bu eski yapıcı Araplara benzemiyor. Bir alır diye gitmiyor adamlar. O zaman korkmuşlar. Korkudan kim? Allah gene. Onların gönlüne o korkuyu veren kim? Allah. Şimdi bu böyle Arap atları kirlettirip kirletiyor. gün bile edemiyor tarafı. Biraz başarı sağlayamamışlar. Ondan sonra çaresini bulmuşlar. Fillerin gözlerine gözlerine ok atınca mızrak tutunca filler bir karışmış. Ordu perişan olmuş. Adam o kadar emin ki zaten kazanacağından yüz binlik ordusu var. Yani kaç Müslüman başında hazinesini getirmiş, sarayını getirmiş, karlarını getirmiş, cariyelerini getirmiş. Hepsini şeyde arka tarafta, ordusunun arkasında. Nasıl olsa bu çapulcuları temizleyeceğim diye düşünüyor. İslam orduları efendim, e, şeyi mahvedince onun ordusuna hazineleriyle, saray ahalisiyle hepsi birden ganimet oldu. Hepsi birden ganimet olmuş. Neler oldu? Allah'ın emirlerinin tutulduğu yere hayır, bereket yağar. Allah, Allah takva ehli kullara miras bıraktı. Miras olarak bahsetti şeyleri. O eski saltanatların mülklerini bunlara miras olarak bahsetti. Takva ehli olduğunda. Biz de takva ehliyken neler Allah neler bahsetti. Şahidiz. şahidleri ya ki bir avuç bir aşiret iken Sürüş kasabasının yanına getirilip iskan edilmişken Yarısı şahittir ki ta Ömer'e kadar topraklar verdi bize. Sonra ne oldu? Sonra unuttuk asıl dahi. Şu anda da unutmuş durumdayım. Şu anda da ekseriyet unutmuş. Sen bu toprakları e, babadan, dededen tapulu sahibiymişiz sanıyoruz kendimize. Hayır, biz buralara Allah'ın dinini yayım, geldik. Allah bir buranın ahalisine baktı, bir bize baktı. Bizim dedelerimizin gönüllerindeki niyetlerini beğendi. Bak şu kulluklarıma, Yanlarına örneğe gelmişler buraya, benim dinimi yaymak için. Ben de onlara mülklerini bağışladım dedi, verdim. Biz bu gayeyi şimdi unuttuk, bak Allah birer birer alıyor. Birer birer alıyor, birer birer alıyor, geri çekiliyor. Hor, zelil, perişan. Anadolu'da durdu mu hiç? O da daha deli delirmiş. Fokur fokur kaynatıyorlar cadı kazanlarına. Anadolu'yu da mümkünse alacaklar, mümkünse hiç adımızı da yeryüzünde yaşatmak istemezler yani adımızı bile değiştirmek istemez. Onun için ya Allah'ın dinine söneriz, haysiyet ve şerefle yaşarız, Allahu Teala Hazretlerinin buyruğunu tutarız, yasaklarından kaçarız, huzur-u şeriyeyi ikame ederiz, Allah'ın helallerini helal biliriz, haramlarını haram biliriz, elbirimiz kadar hak yolda yürürüz, ya da Mevla ne yapacağını bilir. Allah korusun. Ayetlerde bildirilmiştir. Teterabbasu hatta yetiyallahu bi emri. Bekleyin bakalım Allah başınızdaki şirkel cezayı getirinceye kadar diyor tehdit var şeyde. Tevbe suresinde. Allah bizi uyanık hakiki, dedelerimizin hakiki torunları, hakiki Müslümanlar eylesin. O yoldan sapanlardan eylemesin. Gayri insanlardan eylemesin. Nimetleri görünce asıl, asıl hedefini, dinini, imanını unutanlardan nimetlerin zevk-i sebatında ahireti unutup da günahlara dalanlardan eylemesin Allah. Bir <clears throat> hadisi gelip geliyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan dinleyin bakın. İkbelil hakka mimmen ikbelil hakka mimmen etâke sarîren el-kebîr. Sarîren el-kebîr. Ve inkâne bakîden saîden. Lâkıdil bâtıla alâ men câre bihi min sarîren el-kebîr ve in haliden hayran. Bir kaide ki, iş yerimize mi atarız, masamızın camının altına mı koyarız, çerçeveletip de böyle gözümüzün ergeğe bir, bir yerde kocaman harflerle böyle daima gözümüzün önünde mi tutarız? Buyuruyor ki Allah'ın Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ilk delil hak, hakkı kabul et doğru sözü, hakkı neyse kabul et. Kimden kabul edecek? Mimmen esasen. Sahirun tercihleri. Sana kim hakkı getirip tebliğ etmişse, küçük olsun, büyük olsun, onun getirdiği hakkı kabul et, her uy. Ben bu küçük çocuk söylediği doğru ama küçük, küçük de olsa, büyük de olsa, efendim, kabul edeceksin hakkı. Hakkı söyleyenin sözüne kulak vereceksin, hakka uyacaksın. Ve ilgilere sahiden bahida. İstemezse senin kızdığın sana ulaşın insan bile olsa. Aa, işte bu zor. Hani sevdiğim, sevdiğim bir küçükten veya büyükten dinlerim. her büyükten sen hoşluğuyla dinler insan. Peki amca dersin, peki dede dersin, peki baba dersin. Sevdiğim bir büyük kimseden insan hakkı kabul eder. iyi yapmayayım, olur. Sistemde, hani sistemde biraz nefis zorlanır, sistem söz kabul etmek biraz zordur ama hadi onu da tuttuk. Fakat arkasından bir, şey daha söylüyor. Ve idâne bakîden baîdâ. Kızgı, kızgınlık duyduğun, böyle zırt olduğun, senin kızdığın bir kimse bile olsa, sana uzak bir kimse bile olsa. İşte bak, fazilet bu. Müslüman nasıl olacakmış? Hakkı kabul edecek. İster küçükten gelsin İster büyükten gelsin, ister sevdiğinden gelsin, ister sevmediğinden gelsin, ister yakınından gelsin, ister öbürden gelsin. Ha, demek ki biz hakka bağlıyız. Evet, doğru. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş diyor başka hadislerinde. Hak nereye giderse onun peşinden Biz hakkın aşıklısıyız. Öyle olmak gerek. Hakka tabiyiz. Nereye giderse peşinden gideriz. Sağ gitti, sağ. Sola gitti, sola. Yukarı gitti, yukarı. Aşağı gitti, aşağı. Peşindeyiz. Gördüğümüzde onu takip etmemiz lazım. Zıttı bir batıl. Batılı da hırsız. Olmaz böyle şeyde. Eğer ala menca edildi misavirin elçebirin. Sana o batılı teklif eden şahıs isterse büyük olsun, isterse küçük olsun. Çok büyük bir insan itibarlı ne olursa olsun, reddetmiş. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Zeyn hadiden kariba. İsterse sevgili dostun olsun ve akraban olsun, yakının olsun. Yakının, sevdiğin kimse bile olsa, büyük de olsa, küçük de olsa, batılı seviyorsan, zaten olmaz öyle şeyde karşısına çık. Hakkı söyleyen de istersen senin sevmediğin sana uzak bir kimse bile olsa, büyük de olsa, küçük de olsa, hakkı kabul et diyor Peygamber İşte böyle olur. Nefsimizi ayaklar altına alacağız, hakkın peşinden gideceğiz. Hazreti Ömer'in meclisine herkes giremezdi, asabiydi. Selahattin kimseyi de radıyallahu anh, Allah şefaatine erdirsin. Ama Abdullah İbni Abbas'ı severdi, bu Abdullah İbni Abbas, ravi radıyallahu anhuma. Çok severdi ona, gel bakalım, delikanlı o. Abdullah İbni Abbas genç kimse, onun yaşına nazaran çok genç. Çok, çok da yakışıklıydı Abdullah İbni Abbas. Şeye çok benzerdi, Abdülmüttalif dedesine Peygamber Efendimiz'in dedesine çok benzer. Bu hakimi sülalesi çok yakışıklı insanlardı yani. Böyle gören, gören kimse yüzlerindeki böyle asalete şeye hayran kalırdı. Çok yakışıklı bir delikanlı. Ama Arif, Kamil, Peygamber Efendimiz'in meclisinde yetişmiş, bilgili şey, Hazreti Ömer onun meclisine alırdı. Bir gün bir adamla beraber, yani yanında demek ki, onu da aldı meclise, oturttu. İşte bazı insanlar böyle yüksek meclislere geldi mi, meclisin adabını bilemez, lambur lumbur konuşur. Diyor o gelen cahil, İbn Abbas'la, ya Ömer sen bize hiç adalet etmedin. Hazreti Ömer, yani gecesi gündüzü adalet etmekle geçmiş, adaletle şehvet bulmuş bir insan, söylediğindedir, cahil. Hazreti Ömer şöyle bir doğrulmuş yerinden, canına okuyacak ama, şöyle, İbn Abbas diyor ki, ya emir el müminin e, allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cahillerden yüz çevir, çevirin buyurdu. Ve a'rif amir cahili. Cahillere aldırmayın diye çevirin buyurdu. Bu da cahildir diyor. Şöyle oturuyor sinirle. Sinirlendi. Vurdu canına okuyacak. Hak etti de vururdu yani. Şeye, kırbaçla girerdi kaseye Hazreti Ömer. da söyle bakalım faiz nedir? Şöyle bakalım efendim haram nedir, helal nedir, alışverişin bilmem nedir. Bilemeyenin kırbaçlar. Ticareti doğru yapsınlar diye. Öyle biraz celalcilik kimseydi. Onu bıraksaydı Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh'a onu pataklardı o ama diyor ki bu cahil de sen bunu affet. Akılıvermiş. Bak nasıl tutuyor kendisini. Emin müminin. Elinde kamçısı var, ticarete yapar ama yaptı İşte böyle oldu. Allah hafize affetsin. Bir kızı veriyoruz kalkıyoruz. Ortada bir çocuk kalıyor, bir hanım kalıyor, çarpıyor, parçayı filan. O hepsini sindirdin. İyi, ay, ay, epeyce kahramanlık yaptın ama kime karşı? Çocuk çocuğa, hanıma, şuna buna. verdin, şey verdin. Peki o, o zayıf kimseler yarın ruh mahşerde, ya Rabbi, dünyada bir şey diyemedim ama içimde kaldı. Ben bir asil ananın babanın çocuğuydum. Bu herife gittim evlendim. Buyur belasız yerine öldü. Hakkını isterim yarabbim. Hala hazmedemedim. Şu içimde duruyor dersin. Ne var? Ne yapar? Allah çatır çatır alacak. Her hak sahibinden efendim her hak, hak sahibinin hakkını o hakkı çiğneyen kimseden alacak. Hatta o kadar ki boynunsuz koyunun hakkını boynuzlu koyundan alacak. Öteki boynuzluydu, bunu süstü, bu benim boynuzsuzdu, mağdur oldu. Onun hakkı bile kalmayacak. Sen şimdi bugün böyle diyorsun. 49 numara İstanbul'da bir hacı teyze var. Çok da sever beni gelir ihtiyar yaptı. Ah evladım filan diyerek kocası ölürken demiş ki ya şu bizim büyük oğlanı çağırın da bir helal ödetelim. Küçükken çok severdim. Albay bir yapma sen asker şeyi filan. Çok severmiş oğlunu. Ee, helal ettim efendime belli değil. Evet babanın evlat üzerinde hakkı çoktur ama o evladın da o yediği dayaklardan dolayı bir hakkı vardır, artık hesap olur bilmem. Yani insan bir zaman gelir aciz kalır, hakim olacak kendimize, öyle seviyoruz. Kendi, kendimize hakim olacağız, aklımızı başımıza değiştireceğiz. Büyük bir hesap var, çok şiddetli bir hesap var, çok ciddi bir hesap var, kimsenin gözünün yaşına bakmaz da. Ağlayacaksan burada ağla. Orada gözüne kimse bakmaz. Burada ağla, aman yarabbi de, kitap sahipleriyle helalle cahil olacak kimselerle barış, Allah ahirette fayda diyor. Gidip köyden birisi, yeğenini pataklıyor. Yahu sen abinin kızı, sen ne karışıyorsun? Gördüm öyle pataklıyor. O kadar pataklanmış ki sokağın ucundan amcasını görse zavallı kızcağız, altın ıslatırmış. Aradan seneler geçiyor, ben şahit oldum. Geliyor ötekisinin şeyi karısı, aman etme eyleme şu amcan affet. Etmem diyor. Vallahi de etmem diyor, billahi de etmem diyor. Çok etti bana diyor. Ee, evet şeyin ötesiydi, ağasıydı. O zaman gördü küçücük kız yandı ama gitmedi işten kız. İkisi geçti ahirette, hadi buyur bakalım. Ayıkla pirince taşını. Etmedim. O yedi yediğim dayaktan hepsini soracağım amcama dedi. Bana hakkı yok dedi, benim babam vardı dedi. Beni gördüğü yerde ne diye söylüyordum. Aşırılık etmedim, uğursuzluk etmedim, hırsızlık etmedim. Niye böyle beni övüyordu? Ben bunun hakkını soracağım dedi dedi öyle gitti. Böyle hak isteye isteye gitti. Belki de affettirmek için çok uğraştı. O da affetmeden gitti. Onun için aklımızı başımıza toplayalım. Bu işler böyle kolay gibi görünür. Şimdi insan tabii sırtı tok, karnı, e, karnı tok, sırtı pek derler. bir yerde oturuyor insan, o oh, zaman keyfi yerinde bu işler zorlaşır. Bir zaman gelir zor olur zor günlerdir. Onun için Allah bize akıl fikir versin, haktan ayırmasın. Evet, bugün hadislerin izahında sözümüzü biraz fazlaca uzatmışız demektir. Biraz bir iki tanesini daha okuyuverelim, hiç olmazsa. İlk de اِتَّكَرْ بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِ اَبِي بَكْرٍ وَاُمَرَ زَهْدَدَّلْ بِهَدْيَ عَمَّارِ وَتَمَسَّكُوا بِأَهْدِ الْيَأْمِ عَبْدِ الرِّمَّانِينَ Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz. Ammar'ın yolundan gidilir. Ammar İbni Yasir'in yolundan gidilir. Yani sevdiği numune kimseleri zikrediyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte. Şeye buyurur. Ebu Bekir'e ve Ömer'e uyurur. Radiyallahu anhum ecmain. İkisinin adını zikrediyor. Malum birisi ilk halife oldu, ötekisi ikinci halife oldu. Bak, önceden Efendimiz böyle tavsiye etmiş. Rabbim kim? Sözü yetişir ne diye ma? Hazreti Hüzeyfe şeyleri bilirdik. Peygamber Efendimiz'in böyle şahıslar hakkındaki kanaatlerinde konuştuğu kimseyi de bilirdik. Ebu Bekir ve Ömer'e uyunur. Ammar'ın yolundan gidilir. Ammar İbni Yasir meşhur bir sahabi. O da daima iki yol çatallaşsa hep hak yolu tercih eden bir kimse. Her işte işini ona göre ayarlayan bir kimse. Efendim, e, İbn-i Ümmü Abdülrümmani'nin efendim, e, ahdine sıkı sarılınız buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا خرسا ve la yezdâdûne e minallâhi illâ bu'dâ. Burada bizim zamanımıza uygun bir e, hadis-i şeriftir ki, Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre buyurmuştur. ki, bir saatı. Saat yaklaştı. Ne saati? Saat kelimesi elif zammı gelince Arapçada kıyamet manası saati, o belirli saat. Şu dünyanın mahvolacağı saat. Sağlam havlat topu gibi atılıp yıldızların sapır sapır döküleceği, insanların oraya buraya kaçışacağı, türlerin dağılacağı, denizlerin yarılacağı, felaketlerin kopacağı, efendim, bak, meşhur bir saat, çok korkunç bir saat, onun için es saat edile saat. He, saat yaklaştı, yani kıyamet yaklaştı, ama velâ yevdâlimnâsı alel dünya illâhıssâ. İnsanların Dünyaya karşı ancak hırsları artıyor. Akıllarını başlarına toplayacaklar. Kıyamet yaklaştı. En son alameti olan Hazreti Peygamber geldi. Peygamber Efendimiz'in e, gelmesi, kıyametin alametlerinden biridir. Gelmeseydi, daha o peygamber gelecek diye bekleyebilirdi insanlar. Geldi, ondan sonra tamam. Her yalan kopabilir. Yani o kadar vakit yaklaştı ama insanların akılları başlarında değil, dünyaya hırslarını atmaktan başka bir şey yok. Daha çok kazanır, daha çok şey sahibi olmak, daha çok itibarlı. Yazı nerede geçireceğim, kışı nerede geçireceğim, hangi şeye gitsem, plaja gitsem, hangi eğlencelerine gitsem, hangi yazlıkta yazlasam, hangi kışlıkta kışlasam böyle. İşleri böyle insanların. Sonra, Bela yezdâdûne minallâhi illâ bu'dâ Böyle yapınca da tabii ancak Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir şeylere artmıyor. Allah'la mesafeleri uzaklaşıyor. E, Allah her yerde hazır ve nazır değil mi? Rahmetinden uzaklaşıyor. Lütfundan, kereminden uzaklaşıyor. Allah'tan uzaklaşmak o. Sarılıyorlar dünyaya sımsıkı, Allah'ın rahmetinden uzak düşüyorlar. Cehennem'e gidecekler. Gafil başlarına kopacak kıyamet, öyle kopacak ki, öyle arsızın kopacak ki bu kıyamet denilen şey, adam kumaş ölçecek de parasını vermeye vakit bulamayacak. Önünde kalacak burası. Az sonra kopacak birden. Onun için kıyamet kopması deniliyor Türkçe'de. Onun için hepimizin hazır olmamız lazım. Alametleri var. Alametleri var. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam gelmiş, buyurmuş ki, Meşet sağa, kıyamet ne zaman? Diyor ki Efendimiz, Selam Cebrail, kendisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben mes'ul an bi'alen el-nesai Bu mevzuda soruyu soranlar, soru, soru sorulan kimse, ikisi bir, bir şey bilmiyorlar. Allah saklamış kıyametin saati. Efendim, sor, kendisine soru sorulan, soruyu sorandan daha bilgili değil bu konuda diyor. Eşit yani sen neysen ben de o durumdayım diyor. Kıyamet ne zaman belli değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki يَسْأَلِكَ النَّاسُ عَنِ السَّاءَ İnsanlar kıyamet ne zaman kopacak diye soruyorlar. Kulübü mema ilmuha illallah. Onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Yani tecrübe illa bazı bahse. Arası eyledir, arası kabul edir. İnsanların başına gaflet üzerinde efendim şey yaparken. Evet bundan bizim çıkardığımız ders ne olmalı? Dünyaya hırsı bırakalım, ahirete hırsı koyalım. Namaz cenneti nasıl kazanırız? Allah'ın rızasını nasıl elde ederiz? Şu benim ömrüm perişan perişan geçti. Bunları nasıl temizleriz? Bir sürü felaketlerde bastır, çamurların içine girdim. Ne elbisemde patlık kaldı, ne yüzümde patlık kaldı. Perişan oldum. Allah'ın rahmeti suyu beni yıkarsa, yıkar temizler. Aksi takdirde kapkara, mürezzet bir kul oldum. Ben bu günahlardan nasıl temizleneceğim? Şu cehennemden nasıl kurtulurum? Acaba şu cennete nasıl olur da girerim? Ne yaparsam girerim? Biraz daha salihane bir Hadi en yakın, biraz gayret et bakalım. Hadi uykunu biraz kır. Kalk biraz Kur'an oku, biraz sesli biraz namaz kıl. İşte böyle ahirette adetimiz olacak artacak. Efendim böylece Allahu Teala Hazretlerinin rahmetine efendim e, vesileler elde edeceğiz. Kimse, kimse kendi amelinin karşılığı olarak cenneti kazanamaz. Mümkün değil. Ne kadar istedim bir parçalı kasa verin parası, e, bir de zenginim, finansımın verin. Yok, öyle bir şey. kimse bunu parayla alamaz, ödeyemez. E çok zaman kılarını öyle Şöyle de ödeyebilirsin. Senin bütün ömür boyunca yapmış olduğun ibadetleri terazinin bir kefesine koysalar, öbür kefesine de Allah'ın bir nimetini koysalar o daha ağır gelir. Başa çıkamazsın. Ancak senin dikkat ile aklını başına devşirip, boynunu büküp, yalvarıp, yakarıp Allah'ın rahmetini talep etmekten başka bir çare yoktur. Bak şimdi ibadetler yaptık. Bilmiyoruz ki kabul oldu mu olmadı mı? Çünkü yüzüne çalınan ibadetler var. Sahibinin yüzüne çalınan ibadetler olduğunu biliyoruz ayetlerden hadisler. İstemem bu ibadeti. Sarıl sahibinin yüzüne. Ben beğenmedim bu ibadeti. Dedikse boşuna gitti Ramazan'ın, boşuna gitti haccın, boşuna gitti zekatın, boşuna gitti vesaire vesaire. Kıymet yok. İbadet yapsın ama kabul olduğu belli değil. Günah, günahı yüzden aşkın günahlar işledim. Affolunda da alametin var mı? Beratın var mı elinde? Yok hocam.